بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وترك امته على المهجه البيضاء على طريقه واضحه غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na litinin daren talata wanda yayi daidai da 29 da watan zulhijja bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 17 da wata na 7 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad wanda wani suka fi sani da cewa al-jawabul kafi liman sa'ala al-dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka wanda yau za mu tashi darasi na 18 ko 17 17 da ikon Allah subhanahu wataala a jerin darussan da muke gabatarwa wanda wannan shine karatun farko bayan tafiya hutun babbar sallah da fatan Allah subhanahu wataala ya karba muna kuma kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya yafe muna muna nan akan bayanin da mali yake muna akan abun da ya shafi ruduwa da kai da wasu daga cikin ɗan uwa musamman ma waɗanda ba jahilai bane sun yi karatu na addini suke ruduwa da wasu da wasu ababe wanda malancin ya ga mana cewa akwai wasu ababe guda biyu wanda ya kamata mutun ya sani wanda da su ne yake samun cin nasara a wannan rayuwa ta duniya da ma rayuwa ta alkiyama abu na fari mutun ya san menene ke jayo alkhairi kuma me ke jayo sharri wannan abun kowanne mutum ya akwai bukatuwar ka san wani ababe ne ke jayo alkhairi wa dan annabi adam kuma wasu ababe ne idan mutum ya aikata yake jawo sa sharri a rayuwa wannan kuma yana faruwa ne ta hanyar ababe guda ababe guda guda uku da malam yayi bayani abu na farin ya ya kuma mulitahin Allah subhanahu wa Ta'ala, abu na biyu sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abunanku kuma watan tarihi na na magabata da aka bayar domin ya zamanto izna gare sa sai abu biyu da malam yayi bayani shine mutun ya nisanci abunda rayuwar take rudowarsa da shi domin wannan rayuwar tana gafalar da mutane shi yasa ai Allah subhanahu ta'ala yace wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى duk wanda zai iya controlling rayuwarsa ya hana son son sa akan bin son zuciyarsa to Allah yake cewa kuma bayan ya ji tsoron sa to aljanna ce makomarsa Allah subhanahu wataala ya dace da mu mun kwana akan mala fada ma da cewa qalu wa huwa la yarda an yakuna fi an-nari ahadun min ummatihi wa hadha min aqbahi al-jahli wa abyan al-kadhib alayhi Eh, suka ce malici wa minhum daga cikin rudadu wanda zuciyarsu da kuma shirin su rudatar da su man yaghtaru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabihi eh, huwa wa adrabuhu min nusus min nusus al-Qur'an sunnah daga ciki akwai waɗanda suka suka rudu da mummunar fa'inta ta addini wanda ya fa'ince ta shi da tsararsa daga cikin nassin alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fattakalu alaiha su suka duko da wa'annan hadisan da kuma ayoyin da suka fahimta a birkice katikalu ba'dihim katikalu ba'dihim ala qawl katikalu ba'duhum ala qawlihi ta'ala kamar yadda wasu da cikin su suka suka dogara tawakkali na ƙarya akan zancen fadin Allah da yake cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka zai baka ya kai annabin Allah fatarda sai ka ji kayar da ka gamsu wanda wannan a ƙarshen wannan ayar malamai suna hakaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wata rana da da ya tuna halin da za a kasance a gobe alkiyama annabin Allah ya fashi da kuka yana kuka sai Allah subhanahu wataala ya aiko malaika jibril agunsa ya tambaye sa me ya sanya sa kuka yace ka tambaye sa ya kai malaika wa rabbuka a'lam amma ubangijinka ya san meye sai yake tambaye yake cewa halin al'ummarsa shine sai Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka ba. Ah, wanda da sannu ubangijinka zai baka har ka yarda wanda idan aka je kiyaman za a za a bashi damar ya ya ceci al'ummarsa daga daga huta zawwa aljanna wanda kuma ba shi ba mafiya dukkanin annabawan Allah baki daya kowane annabi sai Allah ya ba sa ceton al'ummarsa sai dai al'ummar manzon Allah ta fi yawa agun agun ceto da suka fahimci wannan ayar tunda Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka da sannu Allah zai baka fatarda kuma zaka yarda shi suka suka ce wa huwa la yarda an yakuna fil nari ahad min ummati shi kuma ba yadda za a yi manzon Allah ya yarda ya gamsu a ce ga wanda daga cikin al'umma sai na cikin wutar jahannama saboda manzon Allah yana tausaya wa al'ummar sa ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim game da masu imani annabin Allah mai tausayawa ne yana tausayin bayin Allah subhanahu wataala to yana san al'ummarsa to ba zai yarda ba a ce ga wani daga cikin al'ummarsa yana cikin wutar wutar jahannama to sai ibn al-qayyim al-jawziya yayi musu raddiya ce wa hadha min aqbahil jahal wannan cikin jahilcin ma wannan mummuna ne ba kyakkyawa ba yace min aqba'il jahl sifa ala wazni af'al ina ga cikin mafi muni munin jahilci mutun ya fa'inci ayar alqur'ani a irin wannan fa'intar yace wa abyanil kadhib alai kuma wannan kusan ƙarya ce mafi fitowar filin ƙarya ga aka dangana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yarda bima yurdi rabbahu yami shi annabin Allah yana yarda ne da abinda Allah yake yarda da shi abinda Allah yake so to da wannan abun ne manzon Allah yake yake kauna wallahu ta'ala yurdihu ta'dibu az-zalamata wal fasqa wal khawana wal musirrina 'ala al-kaba'ir shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gamsu ya yarda akan ya azaltar da az-zalama zalimai masu yin zal duk wanda yayi zalunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda makansa azaltar da shi mu jama'a mun wal fasqa da kuma fasikai da suka doge akan fasikanci idan ka ce fasikanci shine irtikabin wani abu daga cikin sabon Allah subhanahu wataala yanzu kun ga misalin kamar zina ba kafirci bace fasikanci ce shan giya ba kafirci bane fasikanci ne shan taba ba kafirci bane fasikanci ne Yamma mun fahimta sata ba kafirci bace fasikanci ne to wayannan fasikan Allah subhanahu wataala ya yarda da yamin. ya azabtar da su wal khawana da kuma masu jam'u kha'in maciya amana masu cin mayaudara wal musirrina alal kaba'ir da kuma suka doge akan akan sabon Allah subhanahu wataala al khawana wala Allah kasance wasu ka kha'inci Allah subhanahu wataala domin akwai yaudarar Allah kamar da Allah ce ya alladina amanu la takhunu Allah والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون yaudarar Allah subhanahu wataala shine kamar ka kai abinda Allah subhanahu wataala ya umarce ka amma ba dan sa ba ka yaudari kanka ka yaudari ka yaudari kanka ne ka yaudara a wannan bangaren abu na biyu yaudarar bayun Allah subhanahu wataala mutun ya rada ka kuma ka kha'ince sa ka yaudare sa to in ka yaudari mutum a irin wannan yace Allah ya isa to Allah subhanahu wataala sai ya ya maka uquba sakamakon wannan abun to shine malike cewa wal musirrina alal kaba'ir da kuma masu dagewa masu dogewa sunace kusa akwai masu nacewa akan sabon Allah mutum ya san abu laifi ne amma ya kai ya dage akwai wanda yana yin laifi bai san ko laifi bane amma mutum ka san laifi ne kuma ka dage akan sa to laifinka yafi muni bisa wanda shi bai sani ba shi wanda bai sani ba Allah yana masa uzuri na bai sani ba amma kai da ka sani ka aikata to baka da uzuri gaban Allah subhanahu wataala shi yasa ai Allah ya faɗa game da ire-iren waɗannan mutanen yace fala yu'zanu lahum fayatazirun fala yu'zanu lahum fayatazir sace wailu yawma idin lil mukazzibin ba za ba su dama ba gaban Allah balantana su ka hanzari saboda sun san abin da suka yi laifi ne kuma suka aikata sai Allah ce kore na azaba ya tabbata wa masu ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala malati fahasha rasulahu Allah ya tsare annabinsa Allah yarda bi Allah yarda bi ma yurdi rabbuhu a ce ga annabin Allah yana son abin da Allah baya so Allah ya kare Allah ya tsare manzon Allah ba za ta yi ba annabin Allah ya so abun da Allah baya so duk abin da kaga manzon Allah yana son sa to Allah subhanahu wataala yana son wannan abun idan aka ce maka manzon Allah baya son kaza to Allah subhanahu wataala shi ma baya son wannan abun aka ba yadda za a yi manzon Allah yake abin da shi Allah subhanahu wataala yake so Allah ce bima bima yurdi rabbihi rabbuhu subhanahu rabbuhu subhanahu tabaaraka wa ta'ala ce wakattikali ba'dhum ala qawlihi wasu daga cikin kuma sun dogara da da fadin Allah subhanahu wataala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ai ubangiji subhanahu wataala yaghfiru dhunuba jami'a tabbas yana gafarta zunubai baki daya da Allah yace inna Allah yaghfiru dhunuba kaga Allah ya kawo harfu nasb wa tawkid inna sai kuma yace yaghfiru dhunuba sai kawo al-ma'rifa ashe dukkanin wani laifi da mutun zashi to Allah zai gafarta kuma jami'an sai tawkili yace baki daya dukkanin wani laifi da mutum zai aikata to Allah subhanahu wataala yana gafarta sa to wasu da cikin daliban ilimi da malamai sai suka fake da wannan ayar cewa duk abinda mutum zai aikata na laifi to Allah subhanahu wataala ne gafara ne saboda ya faɗa yace kul ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim yace ya ku walzu kai banna wa kawana suka ketara iyakar da Allah ya tseda su akai la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke sarai daga rahmar Allah subhanahu ta'ala cewa idan kun mutu za ku je huta Allah ba zai gafarta muku ba Allah ce a'a idan kun yi laifi ku doki Allah gafara wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku roki gafarar Allah subhanahu wataala ko ku roki Allah ya gafarta muku haka Allah yake so ko to kar ku sa cewa duk abin da za ku yi na laifi Allah ba zai yahe muku ba sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki daya mala ce wa hadha aidan wannan ma wannan fa'idar cewa mutun ya dage akan sabon Allah ya rike ya ta sabon Allah bisa ya san kuskure ne mala ce min aqbahil jahili wannan ma tana da cikin munin jahilci kusan jahilai kala kala ne akwai wanda ke jahili ne jahilcin nasa bai kai kololuwa ba akwai wanda kuma mafi girman jahilci shine mutun ya fahimci ayar alqur'ani birkice ba yadda magabata suka birkice suka fahimce ta ba shi a fanni na shari'a ana istinbati ana ana kama shari'a ne a hurare guda hudu wanda idan ba nan bane to ba a karbar shari'a ba daga wurare wanda ba su ba da farin duk abinda zaka fada to ya kasance daga littafin Allah subhanahu wataala ne kuma wannan abin da ka fa'inta a littafin Allah ya kasance bisa fa'intar magabata na gari ya zamanto abin da kai da ka fasara ayar alqur'ani mai girma to an samu cikin salafus salih wanda ya fasara ta haka to in ko kai zaka fasara ta anaka fa'intar to malamai suna ganin kai baka kai a matsayin fassara alqur'ani mai girma ba domin fassara alqur'ani kace zaka fassara ya ya ya fassara qur'ani ya kashe kashi kashi akwai at-tafsirul qur'an ay at-tafsirul qur'an at-tafsirul qur'ani bil qur'an fassara qur'ani da alqur'ani fassara qur'ani da alqur'ani akwai at-tafsirul qur'ani bis sunnah fassara qur'ani da sunnar manzon Allah sannan kuma akwai tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba fasara alqur'ani da da zancan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. shine tafsirul qur'ani bil ma'abi bi aqwali al sahaba al ma'thu sai kuma bangare na biyu shine yanqasimu eh, yanqasimu tafsir ila at tafsir bil ra'i al mahmud wa bil ra'i al mazmum ana fasara qur'ani ta hanyar ar ra'i ta hanyar mutum fa'intar sa shi ma akwai ka'idodi ya kasance ar ra'yul mahmud ra'ayi ne wanda yake gamsashe wanda magabata sun tafi akai idan mutu qur'ani da zaka fassara zaka tiro aya akai idan zaka fassara ayar alqur'ani to an samu magabata sun fassara ta a wannan zancen ina fatan mun fahimta abu na biyu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi ingantattu domin akwai hadisai na na ƙarya akwai hadisi wanda akwai abinda ba ma hadisai bane kuma mun taso an gina mu akai zaka ga a islamiya wasu ana ta karanta su wanda ba asalin su ba hadisi bane ƙarraki da aka danganta su da annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai hadisai ingantattu alal aqall ka ittifai daga ce bukhari da muslim ko bukhari da muslim da sauran littafan hadisi irin su kutubu sita da su ma yanzu an yi an samu malaman takhriji sun sun yi takhrijin hadisan wanda ko ai wani littafi ne za a ce maka wannan hadisi sahihi ne ko hasanun ne ko hasanun li ghairihi da makamantan wannan to abu na uku kuma bayan alqur'ani bayan hadisi sai al-ijma taron malamai malamai sun tattaro akan mas'ala sun yi fa'inta guda akai wannan duk da ana samu akwai akwai a cikin fuqaha akwai mas'ala khilafiyya kuma akwai mas'ala muttafiq al alaiha akwai mas'ala da an yi ittifaqi akai to ana buƙatar ijma'in malamai akan mas'alar to kuma abu na ƙarshe shine al-qiyas qiyasi kuma jama'a ba kowa bake yin qiyasi suka ce in zaka yi qiyasi a addini to alal aqali zaman to ka haddace qur'ani ya zama maka kamar fatiha in zaka yi qiyasi to qur'anin kai zaman to maka kamar fatiha dai kenan sannan kuma ka zaman to ka kware a wajen tafsirin shi alqur'ani ka san ma'anarsa ba haddacewar kaɗai ba a'a ka san ma'anar alqur'anin karan kansa sannan kuma abu na uku ya zamanto kana da ido game da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abana kuma ka karanci ilmu tafsir abana biyar ka karanci abinda ake cewa fiqhu da kuma usulikin sa musamman ma ka karanci usulul fiqh to ta wannan bangaren ne zaka iya zaka iya samun kai istinbadi eh, bugu da ƙari ya zamanto gogage ka goge a bangaren ilimin lugha ya zamanto adab idan aka shiga cikin adab kai adibi ne sannan kuma baligi sannan kuma nahawi sarfi idan mutum duka wa'annan ka duk inda aka shiga cikin bangaren ilimi kana da ido akai amma kan eh, a dauko kalma tasrifin ta gagare ka kuma ka ce zaka yi istin zaka yi qiyasi kaga an samu matsala sai da mutum larabci ba baka fa baka fa ince sa ba Allah ya datar da mu to wa'annan shine malake cewa ina daga cikin mafi munin jahilci fa inna shirka dakhilun fi hadhihi al-aya malaka shirka tana cikin abunda eh, tana da cikin aya wannan ayar ta shiga cikin wannan aya fa innahu ra'su dhunub fa innahu ra'su dhunubi wa asasuha domin ita shirka ita ce watan ololuwar zinibai duk wani zinibi a duniya to ubansa shirka ce duk wani laifi a duniya to bai kai matsayin shirka a wajen Allah subhanahu wataala ba sannan kuma shine tushen kowane laifi shirka shine tushen kowane kowane laifi wala khilafa anna hadhihi al-aya fi haqqi at-ta'ibin malaci ba sabani gun malaman tafsiri cewa wannan ayar da Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to tana bayani game da wayanda suka tuma Allah subhanahu wataala ma'ana idan aka samu mutun yana shirka sai ya mutu bai tuba ba to baya cikin wanda inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a duk wanda ya kuskura ya mutu da yana shirka wa Allah subhanahu wataala to Allah ba zai gafarta masa ba amma mutum mutun zai yi abin da zai aikata na sabo kuma ya roki Allah subhanahu wataala ya nemi Allah gafara ya tuba idan ka ce tuba domin akwai wani tsakanin al-istighfar wa tauba shi istighfar kace astaghfirullah wa atubu ilayhi kamar kana roƙon Allah gafara ne akan abin da ka sani ko baka san shi ba wanda kai ka sani ko baka sani ba amma ina ka ce at-tauba abane wanda kai ka san kana aikata shi ka san kuma laifi ne to sai kake roƙon Allah ya yafi maka wannan abu ko kun fahimta amma shi istighfari ta ganewa kai istighfari Allah ya yafe maka laifin da kai baka ma san ko kai shi ba amma shi tuba to shine sai in mutun yayi laifi sai in mutun ya san yayi laifin ne to zai roki Allah subhanahu wataala ya yafe masa sai Allah ya yafe masa sabanin istighfari ko baka yi laifi baka san da laifin ba za ka iya roƙon Allah ya mi ya yafe maka sai sanya ai aka sunnanta mana ta mi ta istighfari saboda dan annabi Adam baya nisanta da kurakurai a rayuwarsa to malai ce wannan ayar fa da Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a tana bayani ne watan akan waɗanda suka tuba in mutum bai tuba ba to baya cikin sa idan mutum bai tuba ba to baya baya cike kuma tuba mai zaman to tuba ne daga tace zaman to taubatan nasuha kamar da Allah ya ce ya ayyul ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuhan kutuma Allah subhanahu wa wataala tuban da ba a garwaya sa da wani abu wanda in ka tuba ka san ka tuba sai dai a tabi wani lafi ba wannan lafin ba malai yake cewa fa innahu yaghfiru kulla dhanbin lit min ayyi dhanbin kana shi Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru kulla dhanbin yana gafarta kowane irin laifi lit da wanda ya tuba min ayyi dhanbin daga kowane irin zinubi ne duk wanda zai laifi duk munin zinubin in har ka gano cewa abinda ka aikata laifi da kuma ka roki Allah gafara to Allah zai gafarta maka yanzu misalin da kirista zai tuba ya bar abin da yake yi na munin aikin da yake aikatawa na hada Allah subhanahu wataala da wani abin bauta kada bi irin munin abin da kiristoci suke yi wanda har Allah ya ce takadu samawati yatafattarna wa tashaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada saboda fadar da suka yi kawai Allah ya ce sama ta kusa ta tsagi amma wallahi alazim da kirista zai ce ya gano abinda yake yi na kristanci kafirci ne ba gaskiya bane ya tuba Allah ya yi musu wallahi Allah zai yi musu kamar bai taba yi ba kai kankat bid duniya ba wanda ya kai Abu Jahal nuna kiyya gawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko to da za a ce maka Abu Jahal kafin ya mutu ya roki Allah gafara wallahi Allah zai gafarta masa duk abinda zaka aikata fir'aunan nan fa da da muke jin tarihin sa da ya tuba gabanin mutuwa ta zo masa wallahi Allah zai yi masa innamat tawbatu 'ala alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim Allah yana shirye da ya yafe wa dan annabi Adam amma idan mutun ya kuskura ya mutu bai roki Allah gafara ba akan abin da yake na laifi to baya cikin wannan ayar daka yana tahtal mashi'a yana karkashin ganin damar Allah insha azabahu wa insha ghafara la in Allah ya ga dama ya azabtar da shi in Allah ya ga dama ya azabtar da shi amma ba shakka shi mushriki kam in dai shirka ce wa Allah to ba shakka kawai in ya mutu bai tuba jahannama zai bi nasil kitabi was sunna Allah ya datar da mu mala yace walau kanat al ayatu fi haqqi ghairi tabi'i at-ta'ibina la batalat nusus al wa'id da ce wannan ayar da a ce wannan ayar tana bayani ne ta shafi waɗanda ma basu tuwo ba to da ayoyin da suka zo suna bayanin azabar Allah subhanahu wataala da duk su an roshe su da gaba duk an shafe su da sun lalace da Allah yake ta bayani misali kamar da Allah yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira to malam Jabir inda a ce wannan ayar inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ta shahi kowa da kowa ba ba ba har wanda bai tuwo ba to sai a ce wannan ayar ba ta da amfani cikin alqur'ani mai girma me amfanin kawo ta in dai ko ka ci ka mutu ka je kiyama kuma Allah zai yahi maka to me amfanin kuma a kawo ta cikin qur'ani shi ne malam yake so kun ga raddina na ilimi wannan shi ake ce ma raddi ilimi? ba a raddi ne malam yake musu ta hanyar ilimi ta hanyar kuma a jayo hankali ka gano Allah yayi alƙawalin mutane dewa zai musu azaba to da da a ce wannan ayar inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to me amfanin a kawo bayanin azaba a cikin alqur'ani za a yi musu wani azaba za a yi wani me amfani mun fahimta ashe kaga wannan tana bayani ne kawai sai wanda ya tuba cikin masu laifin ma sai wanda ya mi wanda ya tuba ya Allah ka taimake mu da tuba kakin mutuwar mu Allah ka arzita mu da tuba gabanin mutuwar mu mal yace wa ahadith ikhraj qum min al muwahhidin min an nar bi shafa'a da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayanin cewa za a fitar da wasu mutane min al muwahhidin cikin masu tauhidi sune al muwahhidin masu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala min an nar bi shafa'a la batalat cewa za a fitar da wasu mutane daga cikin jahannama ta hanyar ceto a kai su aljanna to da ba ta da baza wa'annan hadisan ba sa da amfani me amfanin kawo su aya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa eh, duk wanda ya mutu a zuciyarsa akwai kwayar azzarra na tauhidi na imani ko to zai shiga aljanna ba zai shiga ba zai dawo a cikin wuta ba akwai mutanen da Allah zai kai su a jahannama ai musu azaba bisa dalili na wasu laifukan da suka aikata daidai iya laifin su dukkanin gangar jikin su za a kona su amma banda goshi su inda suke dora goshi suna bautawa Allah subhanahu wataala dalili a zuciyarsu akwai ikhlasi sun yi dan Allah in akwai tauhidi a zuciya mutun ya mutu to koda zai shiga ko ya shiga hota sai an fitar da shi Allah ya sake halitta su a tsamo su daga wutar jahannama a kai su aljanna shi yasa wallahi ba abunda ya kai tauhidi a duniya kare ta Allah duka mazancin anan ne yake duka zancin anan ne yake so ne kawai duk wanda ya mutu da tauhidi duk wanda ya mutu da tauhidi to ba yadda za a yi dawo cikin wuta babu Allah zai sa shi ina zai sa ya sha aljanna ko da ko an kai shi za musu azaba daidai abinda ya aikata ne laifi jama'a mun fice karatu to da haka da a ce wannan ayar da wanda ya tuba da wanda bai tuba duk ta gane to kaga ba bukatar a kawo bayanin azaba da cewa kuma za a ce ci mutane a kai su aljanna gashe ta yaso yawmal qiyamati thalathatun wa thalathun mutane guda suna ceto a ranar tashi alkiyama al'anbiya annabawan Allah za su yi za su yi ceto sannan kuma wa shuhada haka shahidai za su yi ceto sannan wal ulama da kuma malamai kuma alqur'ani yana cewa mala'iku za su yi za su yi ceto har Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina daga cikin su akwai mala'iku sannan kuma akwai akwai akwai abun nan akwai alqur'ani akwai azumi duk yana ceto kaga duka wayannan ababen za su yi ceton wayanda suke huta ne ba akai su ina akai su aljanna mala ce wa hadha inma utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmihi wannan fa yana nuna cewa ashe ma'abuci wannan fa'intar an bashi karamin eh, ilimi kadani ne baya da dogon ilimi wa fahimi kuma bai fahimci karatu ba so tari mutun zai ta karatu amma baya fa'inta karatu daban fa'inta daban kana aika karanci abu baka fa'ince shi kuma kana aika fa'inci abu baka karance shi ba to wanda yafi shine wanda kuma aka ba ga karatu kuma ga fa'inta to Allah ka ba mu karatu kuma da fa'inta kuma mai amfani ne albarka kuma lake cewa fa innahu subhanahu ha huna ammama wa atlaqa fa ulima annahu arada tabi'in a wannan ayar ta gabata Allah subhanahu wataala ammama ya gani wa atlaqa kuma sai ya saki cewa inna Allah yaghfiru dhunuba Allah yana gafarta zunubai jami'an baki daya kaga duka Allah ya tattaro zunuban baki daya sai wala ce to fa ulima annahu arada tabi'in anan fa duk mutum mai lafiyayyen hankali da tunani zai iya gane cewa ashe ana bayanin waɗanda suka mi suka tuba ne ashe wanda bai tuba baya cikin wannan garabasa sai ma to fi suratul nisa khassasa wa qayyada a suratul nisa kuma Allah ya kebance kuma sai ya takaita abun yace inna allaha la yaghfiru dhunuba ay inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta duk wanda ya hada shi da wani duk wanda ya hada Allah da wani abun bauta ya mutu bai tuba to Allah baya gafarta masa sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba shi ma liman yasha da wanda Allah ya ga dama ba kowa bane Allah zai gafarta ma wanda shi Allah ya ga dama to kaga a ce mutun yana ta hatal mashi'a shi ma akwai matsala ko a ce mutun yana cikin ta hatal mashi'a to akwai matsala Allah ya datar da mu sai mali yake cewa fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru ash-shirk Allah ya bada labarin cewa shi baya gafarta ba wanda ya mutu be be tuba yana shirka duk wanda ya mutu yana shirka be tuba ba to Allah baya gafarta masa wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu kuma ya bada labarin cewa idan laifinka bai kai shirka ba ka mutu Allah yana iya gafarta maka shi ko da baka yi ni ba baka tuba ba amma in ya kai shirkan to Allah subhanahu wataala baya gafartawa walau kana hadha fi haqqi at-ta'ib lam yufarriq bayna ash-shirk wa ghayrihi da ace wannan ba zance ba ana zance bane na kan wanda ya tuba to da Allah bai bambanta tsakanin shirka da wani sa ba da ana zance eh, ba zance wanda ya tuba ake zance to da Allah ba amfani ya kawo shirka da maka da wani shirki a cikin wannan ayar sai ma da ce waqtirari ba'd ba'd al-juhali bi qawli kuma da wasu ruduwar wasu daga cikin jahilai da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi al karim ya kai dan ya kai mutum ma gharraka ni ya rudar da kai bi al karim game da bin ubangijinka wanda yake karim ne karanci ya kai dan annabi adam mutum menene ya rudar da kai game da bin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakabak wanda ya halice ka alladhi khalaqaka wanda ya halice ka fasawwaka kuma ya daidaita ka fa'adalaka kuma Allah ya saita ka ya sanya komai a inda ya dace yace fi ayyi suratin ma sha'a rakabak a cikin kowace sura da ta kamata shi Allah ya daidaita ka kai. kaga Allah ya kai mai karanci Allah ya baka labarin abun da duk duniya ba wanda ya isa maka wannan abun sai shi halitta daidaita kai ya muka sanya sanya kowace gaba inda ta kamata da shi kaga idan suka dace da kallo hannu ya dace da doko abu ko kafa suka dace da tafiya to da ba Allah bane zai halittar ya halittar da an samu matsala wala Allah sai a samu zamanto fara accident wani sai kawai a ce ai hannu zai dinga kallo amma sai Allah ya sai da suke kalla kuma suke zume to wasu daga cikin jahilai da ma yaga su ba yace jahilai saboda basu fahimci abun ba suna sun suka rike wannan ayar kamar wai idan aka je kiyama Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim fa yaqulu karamahu sai ya ce ya Allah karancin ka ne ya rudar da ni <laughs> karancin ka saboda kai mai karanci ne shi yasa na rubu na ta abin da naga dama to malai ce wannan jahilci ne malai na zo ce wannan jahilci ne wa yaqulu ba'duhum innahu laqana al hujjatahu wasu daga cikin suke cewa ai shi Allah ma ya baiwa wanda yake rudadde ya ba sa satar amsa in an zo kiyama Allah ya tambaye mutum me yasa in ya kai kaza sai ce Allah karanci saboda kai mai karanci ne azimin azaba bai kara maka komai kuma yafe bin bai kara maka komai zaka kai Allah mai karanci ne to sai malake so yace mu idan aka koma tafsirin wannan ayar da Allah ya ce bi rabbikal karim shi karim kinna ai shine Allah ya fassara yace allazi khalaqaka waye karim sai ce wanda ya halicce ka Allah yana so ne maka cewa karancin da shi Allah ya maka shine na halittarka halittarka da Allah ya karanci ne fasawwaka kuma ya daidaita ka fa'adalaka kuma ya tsara komai inda ya kamata ya zamanta. da Allah ya ga dama sai Allah shi yi maka kunne bayan kwatta sai maka ido guda tsakiyar kai amma ka sai ya daidaita ka ko kun fahimta to wannan shine karancin to su kuma sai suka rusa suka fahimci a'a ai shi Allah mai karanci ne ko da kai masa yana iya lafiya bai ba kuma shi mutum mai karanci al insanul karim duk abin da zaka masa baya waiwaye ko duk abin da zaka yi masa baya wai baya waye sai suka fahimci ai Allah su yafi ko akramul akramin ne to dan kai masa ma to Allah subhanahu wataala to zai zai yafe maka kaga da haka ne sai a ce ashe da fir'auna da hamana da qaruna da suna muruz sun tafi aljanna da haka ne da duk suna aljanna amma kuma wannan ba ba shi bane sai malaki cewa wa hadha jahlun qabihun wannan jahilci ne mai uni wannan jahilcin yayi muni wa inna ma gharrahu bi rabbihi al-ghurub abinda ya ruda da shi shine wanda yake rudarwa wa huwa shaytan shine shaydan Allah ya kare mu da Allah ya ya ta mu da kan cewa kar ku yarda wala yaghurnakum billahi al-ghurub kar ku yarda mai rudarwa ya ruda da ku shine shaydan yace wa nafsuhu al-ammaratu su da kuma rayuwarsa war take umarni da da mummuna aiki wa jahluhu da kuma wautarsa wa hawahu da kuma son bin zuciyarsa Allah ya kare mu kuma Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya sanya albarka da alkhairi cikin abin da muka karanta kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna anan ya kamata mu kwana sai wani sati in Allah subhanahu wataala ya yarda sai mu ƙara akan zancen malam da yake ta musu raddi gabanin mu zo mu ga bayanin da malam zai mun nan gaba kadan akan cewa wa'annan mutanen masu irin wannan fa'intar fa sun fi kowa shiga matsalancin hali a gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya ya gafarta mana ya gafarta mu uwayenmu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a zurriyarmu ya sanya albarka a karatunmu ya sanya albarka a kasuwancinmu sai albarka cikin al'amuran wannan rayuwa baki daya muna ƙara addu'a wannan damana da muke fuskanta Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin ta dukkanin alkhairi da ke ciki Allah ya sada mu da manoman mu baki a kansa shari kuma Allah subhanahu wataala ya ya eh, ya kare mu shi baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu abun da yake mai amfani mai albarka Allah ya kare mu da karatun da baya da amfani baya da albarka kuma baya da baya da amfani Allah subhanahu wataala ya datar da mu wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته